Tawa kaj capítulo. Dios le ataña kasukunamanta. Maimantata hamun hamkuna kah kaj Atipanakuikunaja, atipanakuikunaqa, chaykunaqa hallarin ukuykichikpim. Mana munas munasqaykichikmi y piliachkan. Imata papas manam tam Runamasikichiktam huanyuchinkichik hinaspam invidianakunkichik. Manam chay haypan haypankichikchu. Atipanakuspan piliankichik Dios Diosta mana mañakusqaykichikraykum, manatarin mana tarinkichikchu. papas manam yanga mañakus yanqachanaykichikpaq Kichikraiko. Dios mana jurunakuna. Manachu yachankichi dios pachapi enemigo Dios kas enemigon Kichikta, pipas kaipachapi pachapi kaqkunallata Dios Dios Penimigun manam yanqachu bibliajanin. mi, Diospa pa espiritunmi llumpa llumpayta sientiwanchik, nispa. dios chay mi biblia chaymi Dios ha hatun con kontrampim kachkan, ichaqa favorecinnmi humildikunataqa, nispa. Chaynaqa Dios diablo diablopa kontrampi jajaina sayaychik. Chaynapim diablo jajam kunamanta aijikonja. Diosman asoykoptikichik ikosun asoykosumkichikmi. Yau huchasapakuna. Hamkunapas mana allin rurasqaykichikmantaya chuyanchakuychik. Iskayrayaqkunapas sunquyk'ichiktaya Diosllamanña quychik. Llakicuspaya, tapas hinaspa japarkachaychik. Kusikus wajaymanñaya kichik Kusikusqaykichiktañataq yakikuiman hatun chasun Paimi paymi en chiktaha ama husganamanta. ama ya amayapi mantapas manallinta Pipas wawqinmanta Manta rimaqa ota leipa leypa kontrampi me juzgachkan. Leyta manam kasuchkankichu. Aswanha juisñam rikorirunki. Pukllam leytaha jorja. Paillatajme Huespas, paillam salvawachuampas, huachuampas. kundenawachuampas. Hinaptinqa, pitaq qamqa kanki juzgana equipaja. Paharim punchaumanta, uyariwaychik. kunangmi mi pajarim Merisunchik kay llaqtata, utaq wak llaqtata hinaspam watanting negociota Gana gana ganakamusunchik nispa Qamkunaqa manam kichikchu pajarin punchau iman pasarusunaykichiktaqa. Vidaykichikqa ukuratu muspa chinkaruq puyu Rimanan chikha, Dios causas kawsaspachiki kay wakta rurasunchik Chiknispam, Qamkuna michaqa hatun tukuspa kikillaykichikmanta kichi Chayna hatun tukuyqa manam balincho. Pipas allinkuna ruraita yachachkaspa mana ruraja